자, 세메스가노 어, 아, 또 하와르 하와링 차스 ингээд орсон бай тэ. А энэ хавраар цас орохгүй бол эсвэл бороо орохгүй бол бас ингээд соёолж гаргах, өргөх хичүү штэ тэ. Хэрэгтэй цас орсон байна. Би одоо ингээд манай хүмүүсээс итгэлийн өчрөө утгахын тухай асуумаар байгаа. Та нарын сүсэг бишрэлийн өдрүүдтэй юу вэ гэдгийг. Ерөнхийдөө ивэл авах тийм ээ. Ивэл авах. Ариун мэндтэй амьдрах. Диважинд орох. Өөр юу байгаа бол та нар ерөнхийдөө би Тэнгэр бурханд итгэцнээс олохыг хүсч байгаа зүйл юу байдаг вэ? Хагаасаа зүгээр сүмд явдаг байсан учраас эсвэл хамаад саад нь намайг ой чи сүмд яваарэ би сүмд явдаг байсан чинь гоё байсан юм а гэж зөвлөгөө гэсэн учраас Эсвэл бүдүүн сэн өдрөө хийх хүн байхгүй учраас Юунаас болохоор та нарын Тэнгэр бурханд итгэдэг юм бэ? Яг олох хүсж байгаа зүйл юу вэ гэдгийг би асуумаар байгаа. Өөрийнхөө хувьд нь би өөрөө тий пагаса явдаг байсан учраас өгөөгдсөн зүгээр биллиг гэж бодож байна. Тэгээ үнээс юу олгодох вэ гихдэг гэдгийг үнэн гэлбэл тодорхой дэрийг бодж үзээгүй. Харин манай хүмүүс нь ямар вэ гэдгийг нэр үнэхээр асуумаар байгаа. Ерөнхийдөө харин өөрийнхөө амьдрал дээр асуудал гарахгүйгээр тий ариун мэндэлтэй аазаргалтай ивэлийн ивэлээр дүүрэн тиймэрхүү амьдрахын тулд 함긴 아고 후치테 보르캉 힘베게 되기 하랏 아 내래 유리키도 댕기를 보르캉 함긴 후치테 보르캉 음시 되게 한다흔 유리키 비드니 사나 개치 버드집에 되게 오늘들 닉두기로 실락 유른 너가 디르 닉두기로 실락 데르 비뱅가 오문 히뚱었다 예르트 베싱 Тайдуу хуулийн оноо л ингээд гараад ирж байна. Тайдуу хуулийн оноо гэдэг нь юу вэ гэвэл би байнга ярьдаг юм а тий. Бурхан анх хүмүүс ингээд ивэлээр тийм ээ тэрвэрэн. Тэгээ Азаргаар тамдраад тэгээ Бурханы ивэлээ мартаад оо энэ угаасаа өөртөө байсан зүйл бүм байна. Би өгөн энийг Бурхан надад өгсөн бишээ. Энэ угаасаа анхнаасаа минийх байсан шүү гэж бодоод дураараа хамаагүй амьдрна. Хамаагүй амьдрснаас яаж болох вэ? гэм нүгэлтэй болно. Тэгээ Бурхан үнийг хараад яах блэ? Шийтгэн тий. Тэгээ шийтгэл авсан хүмүүс оо би нар Бурханаас авсан авдаг байсан тэр ивэлээ а заргалыг мартаад тураараа амьдрсан байна. Гэмшичгээ. Гэмшиж Бурхан руу буцаад ирэхээр Бурхан тахиад ивэлэр биднийг тэрвэрнэ. Үүнийг үргэлж явд. За юу. Тэгээ дахиад ивэлээ авангөө Оо угаасаа анханасаа минийх байсан гэж бодоо. Дахиад гэм нүгэл хийн. Гэм нүгэл хийснийхаа дараа яадаг вэ? Шитгэр авна тий. Тэгснийхаа дараа кемшин дахиад буцаад бурхануу буцаад ирээд ивэлээ авна. Тэгснийхаа тэгснийхаа дараа дахиад өө энэ угаасаа надад <laughs> байсан ивэл гэж бодоо. Дахиад гэм нүгэлгээд шитгэр аваад Хэмжсэний хадараа буцаад ирэхээр бүрхан ивэлээр тэрвэр. Тэгэхээр Азаргаар тав амьдрын. Тэгэхээр дахиад дахиад угаасаа минийх байсан гэж бодоод гэм нүгэл хийгээд ингээ үргэлж явд. Тийм ээ. Хүн амтан тийм тий. Тийм юм байна тий. Үнийг тэр хуулийн оноо гэж ерөөхдөө би ярьдаг. Өнөөдөр нэгдүгээр уншлаг дээр юу байсан бэ гэвэл Бабилоны чөлөөлт байсан. Бабилоны чөлөөт юу вэ гэвэл Израильчүүд Бурханаас авсан ивэлээ мартаад дураараа амьдрснаас хажууд байгаа Ашириа, Першиа янз янзын хүчтэй улсаас тэгээ яаж яаж болох вэ? Сүйрдсэн гэж ярих юм уу? Тэгснийхаа дараа тодорхой Бабилоны а тэр Бабилоны гэдэг хотоор бүх бүх хүмүүс get 베르크트지 압승 어떠야 오늘들 어떠 베르키아 베르시아긴 한자 타나로 오늘들어스 줄루테볼 자가마 보짜치 야와레 예친게 보르칸 비 보르칸이 니레 타나리 보짜치 어리허 노트카로 보짜치 야올은 예치 터트카에 보짜치 야올라흐 티로 용배했음 배웠고요 인 데드 호일링 어널링 도터 터트카에 이스라엘 주 어리허 압승 이웰레 마르탓 겜누굴 히스니카다라 시티게라와 바빌론데르 베승 어서 혹차 다슨 질 베승 기치 데 딕스니카다라 우니게 보르캉 다히앗 겜시승 이스라엘 주딕 하랏 댕기르 보르캉 다히앗 이드니 예루살렘으로 보자치 야울락 기자 오늘들 팀 주일리 닉두기로 오실라가라 손순배 бидний амьдралд тэ ялгаагүй. Тэгээ би өөр бодсон байна. Бид нар ч бас байнга иймэрхүү гэм ивэлийг аваад гэм нүгүр хийснийхаа дараа шийтгээр аваад гэмш гэмшиж буцаач явснийхаа дараа тахиад ивэл аавн гэхээр би өөрөө ямар төвшин дээр байдаг хүн юм бэ гэж хамтран бодцохой гэж та нар одоо түүний ивэлээр дүүрэн аажрагалтай амьдрах амьдрч байгаа тэр төвшин дээр байгаа мó эсвэл бурхан өөртөө өгсөн тэр ивэлээ мартаад тураараа амьдрах тэр төвшин дээр байдаг юм уу? Эсвэл за хангалттай тураараа амьдрсан. Тэгээд бүр ханаа шийтгэл аваад амьдарч байгаа юм уу? Эсвэл одоо кемшиж бурхан руу буцаж явах гэж тийм төвшин дээр байгаа юм уу? Эсвэл дахиад тийм ээ энэ бүх зүйлийг тийм ээ нэг жилийн дотор бүх юм хийснийг хадараа заяа. Дахиад бурханы ивэлээ аваад яа авах гэж байгаа тэр байдал дээр байгаа билээ. Ямар байдал дээр байгаа гэж бодох уу та нар? Бүх хүмүүс сая фадер хэлсэн нөгөө тэр дайд хуулийн дайд хуулийн онолын дотор байгаа гэж бодохоор одоо яг хажууд байгаа хүн хамаагүй өөрийгөө л бодж үзээрэй. Та нар нь ямар байдал дээр байгаа вэ? Одоо түүний ивэлээр дүүрэн амьдарч байгаа мó эсвэл авснаа мартаад дураараа амьдрах байгаа байдал дээр байгаа вэ? эсвэл шийтгэл аваад маш их хатуу хичүү амьдрал дээр байгаа гэж бодох уу? Хэрвээ аа зэрэглэлийг авч байгаа гэж бодвол үүнийг бид тийм ардаарай. Ивэлээр дүүрэн амьдарч байгаа тэр тиймэрхүү байдалтай гэж бодвол үүнийгээ бид тийм ардаарай. Тэгэхээр бурхан хിവэрэ биднийг тэрээд тэгж яав. Хэрвээ үүнийгээ мартаад дураараа амьдарч байгаа тэр байдал дээр гэж бодож байгаа бол шийтгээр авахаас өмнө хурдан буцаац ир. Анханасаа бидэнд өгд байсан ивэлээ яагаад алдаагаад алдаад хах гэж байгаа юм бэ? Хэрвээ өөрийнхөө хувьд одоо миний амьдраа үнэхээр би шийтгээл аваад тэгэж амьдарч байгаа гэж бодвол дүнгүж сая бурханаас авсан ивэлээ мартаад мартаад дураараа амьдэрсэн тэр цаг хугацаа бодоод а нэрэ би тийм байсан юм аа хурдан дараагийн шатар дараагийн төвшин гэрээ яваарэ. Түүнийгээ ивэлийг авахын тулд хизээ хүртэл шийтгэл аваад амьдрч байгаа тэр байдал дээр тэр тэнд тэр чигээрээ суугаад байх санаатай юм бэ. Хэрвээ би кемшч байгаа байдалтай шүү гэвэл битгий санаа зов. Бурхан үнийг би өөрөө тгихээс өмнө үнийг мэдээд хэдий өөрийнхөө карманаас ивэлээ гаргаад өхөр бэлэн байгаа шүү. Ийм бүх зүйлийг өнөөдөр тийм ээ. Израильчүүд Бабилоны чөлөөлт байдлаас буцааж явах энэ нэгдүгээр үйлчлэгээр тахяд бидэнд тодорхой би нараа үүнийг мартахгүй бол ивэлээ өгөн гэдгийг сануулж байна. Тэгээ хоёр дугаар үйлчлэгээр итгэл та нарыг аврын гэж дахиад үүнийг батаяа гэж байгаа. Хуин хүний хүчээрээ чадвараар загалмай хааз чадах 예수 도로구이 만에 하마트 사드 일치벤 아왓 두르조로 팀에 단어로 너가 뒤려 충분도 히치 벗은 하링 되겠지 하가도 노가도 팀에 야 явсан мөртлөө хижээч энэ дээр үлгэрч байгаа Есүсийн загалмай миний өөрийн хувийн хүчээрээ хаац чадахгүй л дээ. Та нарт ийхүү энийг хаах яагаад ингэж өндөр өргөгдөж байгаа юм бэ гэдгийг өнөөдөр нэг айлтал дээр бас хэлсэн байна. Богой шиг тий өргөгдсөн богой шиг. Тийм ээ. Хувийн хүний хүчээрээ чадвараараа нэг хууруу загалмай дуугаад хаагаад хаяад явсан чинь хинч хижээч харахаар өөрийгөө сайн харуулахын тулд цагаалмай иймэрхүү өндөр байгаа. Бид нарыг залбирахаар юуг хараад залбирт юм бэ? Ерөнхийдөө тийм ээ. Цагламын хараад залбирт. Тэгээ өөрийнх өөртөө байгаа тий ханаан дээр байсныг, ширэн дээр байсныг хэрвээ нөөсөн чин, хайсан чин ерөөсөө энэ өндөр нөгөө тэр тий ханаан дээр байгаа энэ цагламаа нэг хоёр хүний хүчээрээ яаж чадахгүй л дээ. Тийм биз дээ. Тийм учраас ингэж өөрийгөө өндөр өргөгдөж ингэж байдаг юм аа. Хэрвээ ингэж байгаа гэдэг нь би өөр бид нарын зүгээс хичээ Есүсийг харах хүс байгаа тэр хичээч хийсэн чинь харахаар өөрийгөө харуулахын тулд мөн бидний би саялсан дайдуу хүйлийн онолын дотор азраглын авах үед ч гэсэн чинь дураараа амьдрч байгаа байдалтай байх үед ч гэсэн чинь Хийтгээр аваад хичүү байдалтай байсан чинь тийм ээ. Гэмшч бурхан руу бужаач явах зам дээр байгаа гэсэн чинь бидний харахын тул ингэж өндөр ханаан дээр өлгөрч байна тий. Энэ үед нэр үнэхээр маш том сорилт гэж ярих юм уу? Уруу татах нь юу гэж бодох вэ? Захалмай гэдэг нь Тийм ээ. Ойрхон байгаа учраас цагалмаа ингэж харвал Есүсийн дүрээ харагдаж гинүү? Харагдахгүй. Тийм ээ. Тодорхой ингэж хол хангалттай хэмжээгээр тавиад харах хэрэгтэй байхгүй юу? Манай хаан усмын цагалмаагийн онцлог юу вэ? Аа? Тийм ээ, нүдэн найсан. Өөр ямар мэдхгүй би манай хаан усмээс өөрөө цагалмаагаа загалмай дээр нөгөө нүдэнээс нь Есүсийг харж үзээгүй. Манай хаан улсмийн загалмайд онцлог байхгүй юу? Тийм ээ. Бирнийг харж байна. Би өөрөө ямар төвшин дээр байдаг вэ гэдгийг боддоорой. Тэгээд намайг харж байгаа Есүсийг хараарай. Хэрвээ яг загалмайд тийм ээ жижиг загалмай энэ нүдний яг нүд ойрхон ингэ тавиадыг харахаар хажууд байгаа хүн зүбэс харагдахгүй 예수 집 와서 터트려 알아듣고 어떠 울증이 내미치달링 울디랄링 혹찬 나 싫어 나 싫어 나 싫어 아나 싫어 <laughs> 자, 자, 자 예수로 구웅 구게 되지 배가 네 후후디 할라 팀에 Тийм учраас үлдсэн амьдлалын хугацаанд би өөрөө нэрээ үлдэхээр ямар төвчин дээр байгаа вэ? Би одоо шийтгээр авч байгаа байдал дээр байгаа шүү. Ингэж тэр хэсгээр унаад битгий байгаарэ. Тэр байдал дээр тэр битгий тэгж унаад битгий тэр байдал дээр байгаарэ. Би одоо ивэлээ авч байгаа гэж бодвол үүнийгээ нэрээ бартай байна. Үүнийг сайн хамгаалахын тулд яах вэ гэдгийг бодоорой. Тэгэхээр амлалтын байрын өдрөөр Үнэхээр би өөрөө өөрийнх миний үүрсэн загал мэ яг дотрээ ямар хүнд байсан бэ? Хиний төлөө, юуны төлөө би үүнийгээ үрээд явсан гэдгийг дотрээ ухаарч баяртайгаар амлалтын баярын өдрийг өдөрт хамтран оролцох тиймэрхүү боломжтой болно. Өнөөдөр цас их орсон. Тийм учраас тийм хүйтэн биш байсан тийм ээ. Тий. Цас их орсон мөрдлөө тий өглөө ирсэн цагаар бүх зүйлээ тий Гэтэлж хамтран талархал өргөхийн тул ирсэн та бүхэн бурханы ивэлийн дотор байгаа гэдгийг мэдж байгаарай.